SAIK NIS RADIO ACTIEL Goeienavond en hartelike welkom by SAIK NIS RADIO die eerste aand van uitsending vir my aktiehede program in 2016. My naam is Corrie en dis my groot voorig en eer om saam met jou te kan keir. Vanaand gesels ons oor racisme. Maar eers een stikkie nies en een handelsflitsie. Volgende liekie is Corlia Bota met zwart koffie na die handelsflits. Benodig jy een grafiese kunstenaar? Van briefhoofde en bezigheidskaartjes verhaal tot vondpost handtekeninge en professionele webwerf en Facebook baniere of telk selfs net strooibiljete. Contact Annemarie van de Merwe van VDM Graphics by 082-744-5564 of besoek www.vdmgraphics.co.com www.benzeta.co.za Racisme of rassediskriminatie dui op die sociale, ekonomiese of pol politische diskriminatie teenoor een persoon of groep persoon gebaseer op ras en of velkleer. Dit dui nie noodwendig op die haat van een ras teenoor een ander nie. Eder die uitsluiting of weiring van sekere rechte en voorrechte, soos destijds toegepas dier die apartheidsregering van Zuid-Afrika. En huidig, die weiring om blanke persoene in beskikbare poste aan te stel, al is hulle die beste kandidaat vir die post in die nieuwe Zuid-Afrika. Die rasse of racisme debakel het al hier in 2014 begin in die hoofdstroom media kop uitsteek. Ek kyk na die artikel oor die studenten wat hulle self brein geverf het. Die artikelskryver het gesikkel om te verstaan waar oor die boaai gegaan het, omdat dit as racisties en onaanvaarbaar bestempel was. Die studenten het beslis nie snaakse uitrustings aangetrek, omdat hulle takloos, ongenaakbaar en racisties is nie. Hulle het het gedoen omdat hulle studenten is, wat waarschijnlijk volgens een of ander lawe thema aangetrek het, en die foto's is boonop by privaat funksie geneem wat niks met die universiteit te make gehad het nie. Waarom sê studenten dat hulle die universiteitse naam dier die modder gesleep het dier hulle self brein te verf? Een ene N.W. Human, president van die IP's studentenraad, het gemeen dat hoewel die voorval nie direct met die universiteit verbind kon word nie, dit nie in die huidige atmosfeer en context van tertiaire instellings wat daarna streef om te transformeer toegelaat mag word neem. Hoe gaan transformatie enigszins suksesvol in Zuid-Afrika plaasvind as daar kort-kort hysterische uitroepen en waarschuwings van sogenaamde racisme dier sekere oorsensitieve lede van die samenleving gemaakt word? Het niemand dan meer een sin vir nie. Dit is dalk nodig dat die betekenis van die woord racisme weer uitgelig word. Racisme word dier HAT 2009 as volg omskryf. Een denkrichting wat aanneem dat een besondere ras meerwaardig is en die reg het om ander rasse te oorheers. Racisme is dus nie om soos iemand van ander ras aan te trek by partijkie nie. Racisme is wel om pamfliete te verspreid waarop die woorde kiel de boer, kiel de racist, kiel Afrikaans gedruk is, soos wat by die pik die geval was. Dit is boon op haatspraak en aanhetsing van geweld. Een vier warm rasse herrie het dinsdag op sociale media gevoed. Racistische en dreigende aanmerkings het oor en weer gevlieg tussen wit en swaard gebruikers op sociale media in reaksie op omstrede aanmerkings dier Penny Sparrow, een eindomsagent en geskorste dialit. Chris Hart, die geskorste standaardbank ekonoom en Justin van Vieren, een Facebook-verbruiker. Nadat Sparrow swaard mense ape genoem het, Hart dier standaardbank geskors is weens een tweet met een racistische ondertoon en van Vieren swaard mense skuim van die nazi genoem het was die duivel los op sociale media. Sommige gebruikers het teruggekap en gesê, wit mense behoor doodgemaak te word, soos met die xenofobiese aanvalle, en hulle moet teruggaan na waar hulle vandaan kom. Ander het dood, doodstregemente toen hulle hart en sperrou en hulle families gemaakt. Aangezien die ANC volstrekte meerderheid in die parlement het, sal hy wetgeving kan instel wat racisme as misdaad bestempel. Maar rechtskieners is dit eens, die oplossing vir racisme is nie om raciste in die tronk te stop neem. Professor Peer de Vos, grondwetkener, het gesê, Suid-Afrikaanse wetgeving wat haadspraak reguleer, is reeds in die mate antiracisme wetgeving. Oortreders wat dier die geleidsheidshof skuldig bevind word, word echter nie in die tronk gestop nie. Hulle word iedere boete opgelee of moet een rehabilitasieprogram voltooi. Ook in die geval van krimen in Juria word skuldig is niet in hoogs uitsonderlijke gevalle tronk toegesteer. Volgens de volks so technisch moendlik wees om racistische spraak en misdrijf te maak, aangezien dit nie strijdig sal wees met die grondwet neemt. Die vraag is echter of dit sinvol sal wees. Is dit dan nie asof ons een pleisterkie op een oopwond plak eerder as om die kern van die probleem aan te spreek neem? Racistische spraak is net een manifestatie van een groter probleem van mense wat nog nie racisme uitgeroei het neem. Om een definitie vir racisme vast te sel, sal echter problematies wees, aangezien dit neerkom op percepties, het hy gesê. Sulke wetgeving sal ook onprakties wees, omdat dit moeilik gepoliseer sal word en Zuid-Afrika's dronke reeds vol is. Professor Frans Viljoen, directeur van Universiteit van Pretoria, sy Centrum vir Mensenrecht het gesê, hy dink ook nie tronkstraf is die rechte antwoord nie. Strafrecht is een baie lomp instrument en eindelijk die laaste uitweg. Dit gaan daar oor om een individue verander om die systemiese oorzake van rasmusisme te verander. Ek dink nie dit sal help om een of twee mense in die tronk te gooi nie. Kom ons luister eers weer een liedje voor ons aangaan met hierdie gesprek oor rasisme. Hier is Karika Kiesenkamp met Trek Liedje. MUZIEK vallei vir een nieuwe begin. Besoek geris elke saterdag ons padstal, waar jy heerlijke koek en koffie kan koop, as ook die lekkerste thuisgemaakte gebak. Koeken, taarte, pasteie, konfeite en somme baie meer. Vat som die gesin uit vir een bederfie met boekiekos. Alle besonderhede oor die projek en ook hoe jy een bijdra kan lever, is op Kleinvallei se webwerf ga na www.kleinvallei.co.za Karika Kiesenkamp met die trekliekie. Ek kyk na een tweet wat rondgevlieg het na hierdie hele debakel. Een werknemer van Centraal Transvaalse Provinciale Departement van Sport, Kunst, Kultuur en Ontspanning gaan moendig geskoors word omdat hy op sy bakkiesblad inskrywing vir volksmoord op blank, blankes vraag. Waarnemers wees daarop dat blankes veel minder as dit semier geskoors veroordeel en verwerp is. Velabi Komalo het tot vrijdag ochend kans om sy saak te stel en te sê waarom hy nie geskoors moet word nie, hangende interne onderzoek na sy beweerde haatspraak, het Nomozawi Notlokwana departementele woordvoerder gesê. In sy bakkiesblad inskrywing het Komalo gesê, hy wil die land van alle wit mense reinig. In sy klaarblikkelike reaksie op Penny Sparrow's kommentaar op sociale media, het op sy Facebook neergeskryf, ons moet optree soos Hitler ten die jode gedoen het. Komalo is ook by die politie van Kirmen en Joria aangeklaam. Om verder te gaan, het die klerk ook geskree saam met die swaardkoor oor Sparrow asof die storm in een theekoppie oor die tweet van Penny Sparrow, wat net op sociale media gesê het, wat ander ook sê en dink oor die morsige gedrag van Swartes op die Durbanse strand, moet die voormalige staatspresident Evie de Klerk ook nou op hoewaardige weise sy verontwaardiging uitspreek. MUZIEK Ewe de Klerk Stichting het in een verklaring gesê Sparrowse uitlatings op Facebook is uiters beledigend en racisties en versterk die negatieve persepsie dat wit mense verwaande raciste is. Ons grondwet vraag van ons om die verdeeldheid van die verlede te genees en een samenleving te skep wat gegrond is op demokratische waardes, maatskapelike gerechtigheid en basisse rechte. Luid die verklaring. Nierassigheid is een van die grondbeginsels waarop ons nieuwe samenleving geskoei is. Mensenrecht is nog een. Een multikulturele samenleving soos Zuid-Afrika is dit van die uiterste belang dat Zuid-Afrikaners van verskillende gemeenskappe met respek en bedagsamheid tegen mekaar optree, luid die verklaring. Waarnemers sê, dit is vreemd dat de klerk niet altijd vir die blanke spreek en dat hy gekussing in sy gewilde bestaan duidelik nie weet wat gewone Stavrikaners moet uitstaan nie en wens hy wil die volgende vraag beantwoord. Asof die droogte nie genoeg is om boere te breek nie, is dat die regeringsbeweiring om droogtehulp aan commerciele boere te bied. Is dit nie iets waar oor de klerk een slag sy vriende in die ANC kan aanspreek nie? Wat van die slachting onder boere en onskuldige blank is en een onwillige regering wat hulle nie daar aansteer nie? U wil hulle nie een slag tot orde roep nie, meneer de Klerk? Wat van blank is, wat nie meer kan studeer nie? En indien hulle wel afstudeer het, nie werk kan kry en genoodzaak is om die land te verlaat, meneer de Klerk, is dit nie tyde daar die kinders hoor, dat jy vir hulle opstaan nie? Wat van die arm blank is in plakkerskampe, wat dier jou te doen daar is? Denk jy ooit aan hulle, meneer de Klerk, en doen jou stichting iets vir hulle? Ten slotte, meen hulle dat het tyd is dat die achtpare voormalige president sy hand eerder in sy eie boesem slaan en een slag vir sy volksgenote opstaan, pleks daarvan om hulle verder te kastei. Meneer de Klerk, so leid die artikel. Die volgende liedjie is Adam Tess met Want jy is een boer. MUZIEK mm-hmm. met waterwerk Mag jou kruiser lig op brandstof wees Mag jou wenings altyd reg opstaan Mag jou vier van self genees Want jy is boel Jy is my wens vir jou Jy sal staan as alles om jou voel Jy sal plant alles die reen te laat En groe die hand van boel still not so But he is blue He is blue And he is blue He is blue He shall upstand in the morning For he shall not come And work to the world Daarna is he a family man onder een platteland sterke Mag jou vruchte boom kromrug dra, mag fonteine om jou landen leeg, en mag ons wat honger en dors is, net so bieke vir jou dankie sê. Van jyers boom, die hels my wens vir jou, jy sal staan as alles om jou vond is op plant los die reen te laat ek snoe in die hand van boel want alles weer laat sal maar want jy is boel so bykie rust kan kry, as jy moeg is van al Adam Tas met Jy is Boer. Ons kyk verder na die haatspraak op Twitter. Twitter raak kwaai oor die haatspraak. Da is artikel wat verskyn het op die 30ste december. Twitter het strenge reels ingestel in een poging om haatspraak, discriminatie en tystring op die microblogdienst te beperk. In een blog woensdag skryf Megan Christina Kroos Twitterse directeur van Vertrouwe en Veiligheid. Ons glo dat die beskerming teen beledigings en teistering een noodzakelike deel daarvan is om mense te bemachtig om hulle self vrylik op Twitter te kan uitdruk. Hulle stel duidelike definities. Die bijgewerkte reel stippel uit wat Twitter voortaan as belediging of haatspraak, haatspraak beskou en beklemtoon dat Twitter nie gedrag sal dood wat daarop gemik is om te tyster, te intimideer of vrees te span om my ander gebruikers stem stil te maak nie. Christina sê Twitter verwelkom diverse menings en moedig dit aan, maar ons sal voortaan om op te treed in rekeninge wat aan lijn misbruik oorgaan oorsteek. Dit klink uit die blok asof meer mense aangestel is, so ons meer aanmeldings met groter doeltreffenheid kan behaardig. Een nieuwe Twitter Safety Center word ook geskep. Weet jy wat jy nie op Twitter mag doen nie? As jy nie weet nie, kan jy na die Twitter Rules toe gaan, Alhoewel Twitter nog nie altyd reels teen misbruik gehad het, is die taal waarin die du verduidelik word wat dit behels nou baie duideliker. Wat dit van tevore bloot gelees het, jy mag nie geweld teen ander bevorder nie, staan daar nou. Jy mag nie geweld teen ander aanmoedig of mense rechtstreeks aanval of dreig op grond van ras, etnisiteit, nationale oorsprong, seksuele oriëntasie, geslag, geslagsidentiteit, godsdienstverband, ouderdom, gestreemdheid of siekte neem. Reuters bespiegel dat die nieuwe reels ingestel is nadat dit bekend geword het die Islamitische staat IS in 2014 tot 46.000 Twitter-rekeningen beheer en dit gebruik om aanhangers te verwerf. Meer onlangs het die Amerikaanse Kongres wetgeving voorgestel wat sociale media platforms sal dwing om te reer verwante bedrijvighede aan federale agentskappe aan te meld. Twitter maak mense ook daarop bedag dat dit die oortreding is om verskye rekeninge op te maak, net om die reels te omsel en ander gebruikers te tyster. MUZIEK hulp vir mense wat hulle self seermaak. Twitter sal voortaan rechtstreeks met mense in verbinding tree wat tweet dat hulle hulle eie lewe wil neem. Hulle sal in verbinding geplaas word met professionele mense wat hulle kan help. Ander nieuwe maatregels is daarop gemik om mense wat hulle self wil seermaak te help. Beskerming van privaatheid Nog een niekie is dat het een oortreding word om iemand anders private inlichting te verklap. Dit sluit wel adres of social security nummer, een van die belangrijkste vorms van identificatie in die VSA in. So treed Twitter teen oortreders op. Die maatregels wat teen misbruik gebruik kan word, verander nie, hoewel Reuters bespiegel dat het dalk eerstdaags uitgebreid sal word. Dit sluit in dat gebruikers wat hulle, wat hulle aan wanne gedrag skuldig gemaakt word, gevra kan word om rekeningen te verifieer dier hulle e-post en voornomers te bevestig. Gebruikers sal tweets wat die reels oortree moet uitwis. 1. Een Twitter-rekening kan vir een voorafbepaalde tyd geblokkeer word. 2. 2. Een gebruiker kan gevra word om sy telefoonnummer te verskaf, indien vermoed word hy oortrede die reels. Wanneer sy rekening geverifieer is, sal hy versoek word om die tweets wat die reels oortrede uit te wis. Hy word daarin herinner dat tweets nie gebruik mag word om mense te tyster of te dreig nie en dat ander gebruikers private inlichting nie uitgelap mag word nie. 3. Een gebruikersrekening kan ook geblokkeer word totdat hy die aanstootlike tweets uitgewis het. Die volgende wat ek gebring het, is die wette wat die regering nou ingestar het, na aanleiding van hierdie reels oor Twitter en die sociale media, het ek het goed gedink om een bykie inlichting te gee oor die nieuwe wetsontwerpe. Die draconische mylband wetsontwerp, wat nog net vir die presidentse handtekening wag, maar intussen is daar ander soortgelijke wetgeving, wat wag om in 2016 die die parlement aangeneem te word. Een van da, dit is die wetsontwerp op kybermisdaad en kybersekuriteit wat verskye ander wete in een wetgeving sal vastvat. Hierdie wet sal die staat toelaat om indigting te klassificeer waar hulle sal besluit of dit wetig of onwetig is om die indigting te besit of te verspreid. As die wet verbreek word, kan die persoon tronkstraf opgeleef word. In erge communistische weise is daar een bepaling dat die staat privaat eindom as nationale kritieke inlichting infrastructuur kan klassificeer. Dit beteken dat enige data, rekenaar data bergingsmedium, rekenaar toestel, databasis, rekenaar netwerk, elektronische communicatie of infrastructuur of enige deel daarvan of gebouw of structuur kan vervreem word. Die weisigingswet oor die uitsaaiweese wat in die einde van die verlede jaar op een bedrichtelike weise by die parlement ingeslijp is, sal maak dat die minister van communicatie en nie die parlement nie alles sê oor die SABC sal kryn. Die voorgestelde regulaties vir die publikasie van inhoud op die internet skuil achter die verskoning om kinderpornografie te bekamp. Maar in effect sal het beteken dat enige organisatie of individue wat digitale inhoud op die internet plaas eers by die rolprint en publikasieraad sal moet registreer. Dit geld selfs foto's van een middagete of een uitstapie na die dierentuin die volgende wetgeving wat hy wil instel, lees, die ANC bepleit tronkstraf vir raciste. In een onrustbarende verwikkeling het die ANC aangeduid dat die partij sy parlementaire meerderheid wil misbruik om wetgeving op te stel waar die tronkstraf opgeleek kan word aan enige persoon wat racistische uitlatings maak teen oor swart persoene. Ten spuite van uit die eenlopende kritiek op die voorstel sal tyd leer tot wat er mate sodanige neuracistische wetgeving sal slaag. Na berig word, toon die stoorsvloed kommentare op sociale media onmiskenbare swart haat en oproepen tot moordveldtochte, selfs direkte doodsregemente. Die ANC en ander politieke partije het echter soos verwacht kan word min hier oor te sê gehad. Kom ons luister na Elis Matron. Hier is haar liekie Deur die Deur. Na, na, na, na, na, na, na. matron met deur die deur. Is hy kanis radio? Yes. Het jy al weer met die melkmasjien gespeeld? Nee man, die kracht is zeker af. Jy maas ook jou op jou cellfoon. Nee man, hier die verdonde sein. Yes. Ons het een ding wat jy kan ontstaan maak, en het is USL Services South Africa.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 Hierdie beskuldiging was slechts op die swarte televisiekanale gewys, maar nie op die Afrikaanse kanaal nie. Hy het gesê dat die land gesteel en nie gekoop is nie en dit die rede vir die volkse armoede en nou word verwag dat die regering die grond moet terugkoop.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 As is now tradition, various celebratory activities have been planned. Amid the festive mood, the party is aware of the challenges as it grapples with eradicating poverty and creating employment. I mean, my problem is the source of poverty, inequality, unemployment is land, which was taken, not bought. stolen. But the government of the people has to buy it back as if it was sold at one point. It was never sold, it was taken. The president emphasized the key role the party plays in the local sphere. He admitted that as the municipal elections approach, a lot of work lies ahead. Today, we also acknowledge the critical role played by traditional leaders in the foundation of the ANC. And a call to emulate the forebears who led the nation during trying times. To prepare ourselves for a resounding victory, let us use the wisdom of President O.R. Tambo, one of the best leaders of the ANC who said, and I quote, Let us arm ourselves with the willpower and fearlessness of Shaka, the endurance and vision of Mushweshwe, the courage and resourcefulness of Sikokuni. Unity and social cohesion, another important element. Traditional leaders, too, pledging their support. All eyes will be on President Zuma as he delivers the annual statement on Saturday. This is a call for members to get into gear for the year ahead. While the ANC prides itself with its achievements since 1912 and its record in government since 1994, it's aware of the challenges that still remain. The ANC president is likely to highlight this during the January 8 statement on Saturday. Mzondi Lembeje, SAPC News, Ruston. JPS grondwerke diens die hele valdriehoek. Jou totale plant hire oplossing in die mynbou, konstruksie, landbou, toerisme en vervoerbedrijf. Contact vir Jackie by 082 652 0216 of besoek al webblad www.jps.earthworks.co.za Sit terug, ontspan. Jy is vry. Vijf maanden terug het jy... Die hele aand gedans met my Maar nou is jy anders Gemoed net soos die branders Jy maak my dier mekaar Twee weke terug het jy Ge-SMS, dit is verby Dit het alles verander Ek weet, daar's iemand anders My wereld val in mekaar Liani May met Annebokkie en nog een paar gedagtes oor racisme op die sociale media. Social media has led traditional media this week from outrage over racist statements to more racist statements to the heat wave and reaction to that AGOA deal that we've been talking about. Well, it's Friday, so we're looking back on the week that was with Neo Mutlaong from SABC's digital team. Great to have you with us, uh, nice uh, Neo. so, so what was dominating, and I presume, uh, unfortunately, it, it was the, the racism issue? It was the racism issue, and it's been trending for the last seven days. Sure. Um, it started with the Penny Spira um, comment on Facebook. If you look at the map that we have right uh, on our screen right now, um, you would see she she commented about the. Um, the the go um, black people at the beach compared them to monkeys, and yes. then in South Africa alone, those um, about 86 people were talking about the topic. Um, eighty-six percent. Eighty-six percent. Okay, so, so that's of all um, social media users. South Africans who are on social media. Okay. Um, look, if you look at the screen, it had like six million impressions, meaning that about six million uh, people around the world were discussing and talking with it. Uh, that means engaging, sharing the post over and over again. Okay. Um, in an hour, the topic um, had at 700 posts uh, just from 500 users. Okay. Uh-huh. So, so this is right at the beginning. Uh, then you say it's it's spread around the world. You you explained that to us earlier because um, South Africa is quite strong on, on Twitter. So things uh, that trend here, those trends can be picked up by other users, other users, around the world, and, and they start seeing what we're talking about move on now because this has played out for a few days. Um, just, just tell us how it's played out. No, this is 83 um, South Africans on social media engaging okay. in it, and then we'll see the following country that it went. It went to the U.S. Where it had seven people. This is seven people, uh, seven uh, percent yes. uh, of of the people on social media talking about this topic, and it also went to sure. other countries like Australia, where 1% of Australians who are on social media are, are talking about this Peninsular um, topic. And then we also had Chris Hart, who also took on to um, Twitter um, about um, since 25 years of. Uh, yeah, oh, yes. we all and, remember yeah, that we tweet. all remember <laughs> that tweet. yes. And let's look at his impressions. He also had like an interesting number of impressions. Um, about um, close to 2 million, actually, if you look at it, 1.9 people around the world talking about it. And if you look at the infographic. So explain impressions, uh, people who retweet, you say, uh, look at the, the tweet or do they have to do something with it, basically? Uh, we've got reach. If you look at that, it's 1.7 reach, meaning 1.7 million saw it. And then when we okay. talk about impressions, those are people who not only just saw the tweet, but actually engaged with the tweet, meaning sharing it or sharing it across other platforms on social media. That wow. means they also commented and um, expressed mm. their, their which is even higher, it. close to two million. So, so that shows uh, the the impact. Yes, that's the impact of it. All right. Uh, has this issue, this whole racism issue uh, on social media, died down, or is it intensifying? What's the situation? Looking at stats, um, looking at looking the, the at stats France. we have, um, when you look at Chris Hart, since um, yesterday, uh, the stats are going down. When you're looking at Velapi, uh, Kumalo, the stats are also going down. So meaning that people are cooling down on the issue because now they're moving on to other issues that are more important on social media. Okay, so Velapi uh, was the person uh, who said that we would like to cleanse this country of all white people. So, so just run me through the impact of that. Okay, cool. Um, Velapi, um, those were his impressions. You're going to see something interesting later on. Uh, 1.5 million impressions on the topic um, 1.1 reach, and it died down on the 8, but it came back up yes, yesterday, meaning more people are still engaging with the topic. And when you move to other countries, let's see if we let's see. Two percent of people in Thailand are talking about this. Wow. That's it's really interesting, interesting. countries yeah. where the South African topics are going. And in America, it's 29% of people talking about this. And so, are they talking about this issue or specifically engaging with the South African uh, issue of, of racism? They're specifically talking with this issue, um, this what he said, what Velapi said. Wow. Because okay. when you look at other stats, I mean, um, when you when we when it came to Penny Spear, it was about 2% yeah. people talking about this. And it just shows how much people are engaging with okay it. so americans are becoming more aware of our issues those who are on social those, yeah. uh, media uh, uh, so so you said it's basically uh, cooled off uh, is that correct? Uh, yeah, it's cooling off in, in, in, the in the few in the past few days. people are no longer people are not engaging with the topic as, as much actively yeah, as, as actively were. as they did a day before. Quickly run us through the other themes for, for this week because a lot's been happening. <laughs> a lot's been happening this week. Let me just get this. Uh, we had the metric results, which had over 7 million impressions online, people talking about it and okay, engaging so with massive. it. massive. It's a massive number of people on social media talking about it. And then we had the heat wave. I don't understand. Heat wave was around 300 people 300,000 people talking about it, and okay. it, has been such a topic in South Africa. Then we have the ANC statement. In one day, yeah. over a million people are talking about it, and not just only in South Africa, but it also it's, a, it's an international topic. Okay, so this, this says two things. the metric results, maybe young people on social media, mm. um, and, and the ANC still uh, popular. People still looking at, at the fortunes of this party. Yes. Um, uh, that's so important for our history. Uh, very quickly, uh, first let me just update you. NASPAS is saying it's not worried about the arrival of Netflix. Netflix is, of course, the world's biggest video on demand service, internet TV provider allowing subscribers to stream content for a monthly fee. Now, Netflix entered 130 new markets this week, including South Africa. Analysts are saying the content is currently restricted. The South African site still priced in dollars. Netflix will compete with Showmax, launched by NASPAS last year, amongst other uh, others. NASPAS saying that it's good news because there's another player and it will generate additional interest. And it says there's enough uh, demand in this market to accommodate more players. Uh, let me come back to you, uh, Neo. Uh, do you agree that this is a good development for South Africa? It is a good development for South Africans because, like most South Africans, we um, spend most of our time at work or we are out, and with Netflix, we, you can watch a series whenever you come back home. But the issue, it, uh, it was in South Africa, it was uh, received with mixed reactions, um, even though um, 200 people, 200,000 people are talking about it. But people are talking about issues of brand worth, um, internet. We still have those issues in South Africa because mm-hmm. you are streaming. It's not like um, you are sitting at home and watching it on TV. But when it comes to you streaming, you have to pay for the data basically, no matter how the cheap data, the, the, the video on demand is. It, eh, that's the that's the truth about it. You're paying for the data, which most companies are offering uncapped Wi-Fi for close to 700, and then you also have to pay uh, 120 for for net net. <laughs> Netflix, <laughs> yes. sorry, it's slipping uh, my tongue. Uh, that that is the issue. So people are looking at the, the real costs, and, and some analysts I know have been negative as well. Mm. Um, I I guess well this push um, the, the demand for better broadband services, which I, I, guess will help the whole of South Africa. We need sophisticated customers pushing for, pushing. for those services. with the introduction of Netflix in South Africa, it will push for better bandwidth in South Africa. And you have cities around South Africa that are already offering free Wi Fi. So we are moving in the right direction. So adding to that uh, tech snowball, which I hope will uh, speed up. Thank you so yes. much for your time, Neo McLong from SABC's Digital Division. Vision. That's a wrap from Primetime.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 Soos SIKRadio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom kyk gerust by www.v.co.za Jy keier saam met Corrie op my actiehede programma so was dit nou die aansprake oor racisme, oor Twitter, rechtheer van die man in die straat, tot by die president. Indien jy program wil aanbied of jou eie bezigheid op SAIK Nies Radio wil adverteer, kontak ons geris. Ons e-post adres nies by sikradio.com of skakel Paul Joubert by 079-219-6735. Ek herhaal, indien jy program wil aanbied of jou eie bezigheid op SIK Nies Radio wil adverteer, kontak ons, ons e-postadres Nies by sikradio.com of skakel Paul Joubert by 079 219 6735 maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.co.za Plaas jou advertentie gratis daar. Ons het tans nieuwsbulletins sogens, het verskuif na 8 voormiddag sogens en 1 uur in die middag. 8 uur in die aande het ons soos gewoonlik ons actuele program myself. So groet ek Corrie, tot morgen ochend met die 8 uur nies. Een heerlijke aand verder, blijf veilig, wees beraad en ek speel uit met Adam Tas Sabine Bicycle. Tot ziens, tot morgen. grasie 10 myl ver van sy huis Sy fiets die het nie keers nie Dien die balte moes hy stap En amal het sy tjoen geken Wat hy vluit so langs die pad flight, flight ry En hy het bekies te veel courage Uit sy half Jackie uitgekry En daar in steen, een aftrand Het hy een trekker overtuig Hy nooi die lorries en kom nie Ek weet nie hoe het hy gekyk Oh, ben bicycle, die hij aan zijn eerste rond moet. Hoe een allemaal op hier die aarde, zo flight, flight gegroet. En partijkeer, partijkeer laat nacht, langs die harde oud grondpad. Hoor jij zij, oh wij zien, wat dan altijd is toe zo vaat.